Wir wollen also jetzt für die dritte Stunde noch einmal an unsere Grenze denken. Jeśli chodzi o teraz tą trzecią naszą godzinę, to chcemy jeszcze raz pomyśleć o tej granicy już wspomnianej. Wir mit dem Herrn auf der einen Seite, że my jesteśmy z Panem po tej jednej stronie, die Welt auf der anderen Seite. a świat jest po drugiej stronie. doch sind wir in der Welt nicht getrennt von den Menschen dieser Welt a jednak jesteśmy na tym świecie i nie e, mm, jakoś oddzieleni od nich. Deswegen gibt uns die Schrift auch manche Ermahnung oder manche Belehrung, wie wir uns da zu verhalten haben. Dlatego też Pismo daruje nam, czy daje nam jedno pouczenie albo i napomnienie do tego, jak my się mamy tutaj zachować. Wir haben jetzt schon ein paar Mal einen Vers zitiert, der von denen sprach, die draußen sind. Już e, kilka razy e, cytowaliśmy wiersz mówiący o tym, że są tacy, którzy są na zewnątrz. Und wir möchten noch einmal zwei andere Verse dazu lesen. I chcemy tutaj też przeczytać e, w stosunku do tego dwa inne wersety. Aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Z pierwszego Tesaloniczan, czwartego rozdziału. E, wiersz 12. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, albo w niemieckim jest, którzy są na zewnątrz, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. wir müssen erst einmal beschreiben, was drinnen und draußen bedeutet. I musimy najpierw opisać, co to oznacza wewnątrz czy zewnątrz. Dazu hilft uns ein Vers aus dem ersten Korintherbrief aus Kapitel 5. I tutaj pomaga nam jeden wiersz z pierwszego Koryntian z 5 rozdziału. Tut dem Bösen von euch selbst hinaus, das finde ich jetzt so. Ach also, doch, ja, Vers 13. Also Vers 12 und 13. Mhm. 1 e, Koryntian 5, 12 i 13. Bo czy to moja rzecz, rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem czy na zewnątrz? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze albo wewnątrz? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Der Zusammenhang im ersten Korintherbrief war der, Kontekst w pierwszym liście do Koryntian był taki, dass Sünde in der Versammlung war, że grzech był w zgromadzeniu, Und der, der diese Sünde begangen hatte, i ten, który popełnił ten grzech, ausgeschlossen werden musste. musiał zostać wykluczony. Und die Schrift nennt das, tut den Bösen von euch hinaus. I Pismo nazywa to usuncie tego złego spośród was. Und dann sagt es etwas von drinnen und draußen. I potem coś mówi o czymś wewnątrz czy zewnątrz, albo jak w polskim jest tam w zborze czy poza zborem. Und aus dem Zusammenhang wird deutlich, I z kontekstu wynika, Das drinnen meint die Gläubigen, że wewnątrz ma na myśli wierzących, die normalerweise an einem Ort zusammen sind, którzy zazwyczaj są e, na jednym miejscu. Dass das heute nicht mehr so ist, ist eine andere Frage. To, że dzisiaj to już tak nie jest, to już jest inną sprawą. Aber die Schrift geht immer von dem Normalen aus. Ale Pismo zawsze wychodzi z, e, z założenia, że jest normalna sytuacja. Und normal wäre, dass alle Gläubigen an einem Ort zusammen sind a normalne byłoby to, że wszyscy wierzący są razem zgromadzeni na jednym miejscu. Und das sind die, die drinnen sind. I to są ci, którzy są wewnątrz. Und die draußen, das sind eben die, die nicht dazugehören. A ci na zewnątrz, czy poza zborem są ci, którzy właśnie do tego nie należą. Das sind im Grunde die Menschen dieser Welt. To w zasadzie są ludzie tego świata. Und in 1. Korinther 5 I w 1. Korinther 5 stellt der Heilige Geist diesen Bösen sozusagen wieder zurück in die Welt. E, Duch Święty jakby stawia tego złego, tego, który, który zgrzeszył, znów z powrotem do świata. Das hat nichts mit seiner ewigen Errettung zu tun. Nic nie ma to do czynienia z jego wiecznym zbawieniem. Aber sein Weg auf dieser Erde ist so, dass er raus muss. Ale jego droga na ziemi jest taka, że on musi na zewnątrz. So dass wir also, wenn wir von denen, die draußen sind, tak więc jeśli mówimy o tych, którzy są na zewnątrz, im Grunde an die Ungläubigen in dieser Welt denken müssen. To musimy właściwie myśleć o tych niewierzących tego świata. Und jetzt könnte eine Gefahr in unseren Herzen sein. Ale teraz mogłoby zaistnieć takie niebezpieczeństwo w naszych sercach, dass wir uns überheben. Że się, e, że będziemy pyszni. Wir sind besser als die Menschen dieser Welt. E, myślący tak, że jesteśmy lepsi niż ci ludzie tego świata. Wir haben ein besseres Teil, ohne Frage. Mamy wprawdzie lepszą cząstkę i tu e, nie ma e, pytań, znaczy nie ma wątpliwości co do tego. Wir haben eine Hoffnung, die die Menschen dieser Welt nicht haben. Posiadamy nadzieję, którą ci e, ludzie tego świata nie mają. Wir wissen von der Vergebung unserer Sünden. Wiemy, że mamy odpuszczenie naszych grzechów. Wir bemühen uns auch nach den Gedanken der Schrift und den Belehrungen der Schrift zu leben. Staramy się także żyć według myśli i pouczeń Pisma. Und das bewahrt uns vor vielem Bösen in der Welt. I to zachowuje nas od niejednej złej sprawy w tym świecie. Und doch sollten wir die Menschen dieser Welt nicht verachten. A jednak nie powinniśmy lekceważyć czy znieważać te osoby tego świata. Das hat der Herr auch nicht getan. Pan też tego nie czynił. Er ist ihnen nachgegangen, um sie zu erretten. On, bo przecież on e, szedł za nimi, aby ich zbawić. Und in der ersten Stelle, die wir jetzt gelesen haben, von denen, die draußen sind, w tym miejscu, w pierwszym miejscu, którym żeśmy czytali e, dotyczące tych, którzy są na zewnątrz czy poza zborem, werden wir eben ermahnt, jesteśmy tam wzywani, ehrbar oder anständig ihnen gegenüber uns zu verhalten. Jesteśmy wzywani do tego, abyśmy uczciwie e, wobec nich się e, zachowywali. Albo przystojnie, też można przetłumaczyć. Das heißt, die Welt sollte uns nichts Schlechtes vorwerfen können. To znaczy świat y, nie, nie można mu dać jaką, y, jakikolwiek powód do tego, aby mógł nam robić wyrzuty. Und dazu noch einen zweiten Vers von denen, die draußen sind. I do tego jeszcze inny wiersz, y, który mówi o tych, którzy są na zewnątrz. Kolosser 4. Kolosan 4. Vers 5. Piąty wiersz. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Auch hier wieder ein, ein Verhalten gegenüber denen, die draußen sind. Tutaj również jest to postępowanie e, wobec tych, którzy są na zewnątrz. Hier geht es darum, dass wir in Weisheit ihnen gegenüber wandeln sollen. Tutaj chodzi o to, abyśmy w mądrości e, postępowali wobec nich. Weisheit bedeutet. E, mądrość oznacza alle Dinge in ihrem Zusammenhang zu erkennen, by rozpoznać wszystkie sprawy czy rzeczy w swoim kontekście, w swoim otoczeniu und daraus das richtige Verhalten abzuleiten. i z tego wywnioskować należyte e, zachowanie. Wir wissen natürlich, wie, die, wie das Ende dieser Welt ist. Oczywiście, że wiemy, jaki będzie, czy jaki jest koniec tego świata. wiemy również, jak Pan myśli o tych, którzy są na zewnątrz. Und das Wissen sollte uns anleiten ihnen gegenüber. A i ta wiedza powinna prowadzić nami e, w stosunku do właśnie tych osób. Und wenn wir hier lesen, die gelegene Zeit auskaufend, jeśli tutaj e, czytamy wykorzystując e, czas, albo ich muszę das zwar wirklich yeah. wissen, yeah. da die Zeit. Aha, e, w niemieckim jest, ja, się weiß, co E, jest, dosłownie jest napisane, e, ten nam przy, mm, podany czas mamy wykupywać. Dann bedeutet es, dass wir ein Auge dafür haben. To oznacza, że musi, powinniśmy mm, mieć zwróconą uwagę na to, wann wir ein Zeugnis für den Herrn abgeben können. Kiedy możemy e, być świadectwem dla Pana? Ich glaube, dass wir häufig das nicht erkennen. Myślę, że często tego nie zauważamy. Aber es gibt auch Zeiten, wo es nicht angebracht ist. Ale są także i czasy, w których to nie byłoby przystojne. Und das meint das Wort hier die gelegene Zeit ausnutzen. I to ma na myśli tutaj to słowo, że ten e, e, Właściwy czas mamy wykorzystać. Der Herr hat einmal gesagt, wir sollen unsere Perle nicht vor die Säue werfen. Pan też pewnego razu powiedział, że nie mamy rzuca, rzucać perły e, przed świnie. Er möchte ohne Frage, dass alle Menschen errettet werden. On bez wątpliwości chce, aby wszyscy ludzie e, doszli do zbawienia. Aber es mag Gelegenheiten geben, wo ein Wort nicht angebracht ist. Ale mogą być także sytuacje, w których e, słowo nie jest na miejscu weil vielleicht die Menschen gerade in einer Stimmung sind, wo sie es gar nicht annehmen würden. Dlatego, bo ludzie może są akurat takiego usposobienia w takim um, uczuciu, um, usposobieniu, że nie przyjęliby to słowo wcale. Weil nie mogą je przyjąć. Weil vielleicht die Umstände so sind, dass es gar nicht gehört wird, bo, also aufgenommen wird. Bo może okoliczności są takie, że nawet gdybyśmy to słowo powiedzieli, że ono i tak nie będzie zrozumiane czy przyjęte. Wenn wir ein Herz haben für den Ungläubigen, jeśli mamy serce dla niewierzących, dann erkennen wir, glaube ich, wo eine gelegene Zeit ist, etwas zu sagen. E, kiedy, wtedy rozpoznamy, kiedy jest właśnie właściwy czas, aby coś powiedzieć. Und dazu gehört natürlich auch, do tego oczywiście należy, und jetzt schlagen wir den Bogen wieder zu dem ersten Vers, i teraz znów powracamy do pierwszego wiersza, dass wir ehrbarlich wandeln gegen die, die draußen sind. że przystojnie albo należycie zachowujemy się wobec tych, którzy są na zewnątrz. Dort hat der Vers geendet und niemand und nichts bedürfte nicht. I tamten wiersz się kończy słowami i e, na niczyją pomoc nie byli zdani. Mhm. das heißt also auch, dass wir nicht irgendwie mm, einen Wandel haben, der so ist, dass die Welt sagen kann, das ist nicht richtig. To oczywiście też oznacza, że nie możemy mieć takiego postępowania, iż świat mógłby powiedzieć, że to nie jest słuszne, co czynimy. Wir spüren, dass unser Zeugnis immer gleichlaufen muss mit unserem Verhalten. Odczuwamy, że nasze świadectwo zawsze musi być równoległe do naszego postępowania. Das finde ich als eine ganz wichtige Voraussetzung. Ja uważam, że to jest bardzo e, E, fundament czy sprawa, która musi być, wenn wir über unser Verhalten in der Welt nachdenken. Jeśli za, zastanawiamy się nad naszym zachowaniem wobec świata. Wir dürfen also keinen Anstoß geben durch unser Verhalten. Więc nie możemy dać zgorszenie komuś naszym postępowaniem. Und wir wundern uns, wie gut die Menschen dieser Welt wissen, was ein Christ tun muss. I nieraz dziwimy się, jak dobrze ludzie tego świata wiedzą, co chrześcijanie powinien czynić, a czego nie und was er vielleicht nicht tun darf. A czego, a czego nie wolno mu czynić. Manches ist lächerlich, was sie sagen. Nie jedna sprawa e, jest e, godna śmiechu, co oni mówią e, w tej aber sprawie. Viel, aber vieles würde unser Gewissen treffen, wenn wir es Ale nie jedna rzecz albo wiele z tego dotknęłoby naszego sumienia, jeśli byśmy to usłyszeli. Ich will ein kleines Beispiel geben, was ich selbst gehört habe. Chciałbym dać taki przykład, który sam e, kiedyś słyszałem. Ein älterer Mann sprach über eine christliche Gruppe. E, pewien starszy mężczyzna mówił o chrześcijańskiej grupie. Und er, in seinem Haus, in dem er wohnte, wohnte auch eine alte Frau, die zu dieser Gruppe ging. I w jego domu, w którym mieszkał, mieszkała także e, taka starsza e, pani, która chodziła do tej grupy. Und er sagte zu mir einmal, I pewnego razu powiedział do mnie, das sind vielleicht Leute, die fegen noch nicht mal Schnee bei der alten Frau. To są, to są ludzie. Oni nawet nie zamiatają śniegu e, przed domem tych, e, tej pani zamiast, e, żeby jej ulżyć. Wir mögen vielleicht darüber lächeln. Może z tego powodu się śmiejemy. Aber die Welt hat den Zusammenhang erkannt. Ale świat rozpoznał ten kontekst. Sie behaupten nach außen, die sind alle eins und lieben sich. Bo oni twierdzą na zewnątrz, że są wszyscy jedno i że się miłują. Und versagen in den einfachen Dingen des Lebens. A niestety upadają w tych prostych sprawach tego życia. Das sollten wir immer voranstellen, wenn wir jetzt nachdenken, wie verhält ein Christ in dieser Welt. I to powinniśmy wziąć jako fundament, jeśli za, za, zajmujemy się tym, jak powinien chrześcijanin zachowywać się na tym świecie. Und dazu gehört ein Vers, der uns vielleicht auch erstaunt, wenn wir ihn lesen, aus Galater 6. I do tego też należy jeden wiersz, który może nas zdziwi czy zadziwi, jeśli przeczytamy go z Galacjan 6. Galacji, wiersz 10. Galacjan 6, wiersz 10. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Drei Aussagen sind da drin. I w tym wersecie są zawarte trzy wypowiedzi. Die erste Aussage ist, Pierwszą wypowiedzią jest to, lasst uns das Gute wirken, wenn wir Gelegenheiten haben. E, uczyńmy to, co jest dobre na tyle, ile mamy ku temu sposobności. Więc Pan od nas oczekuje e, tego, byśmy w tym świecie wykonywali rzeczy dobre. Der zweite Punkt hier. Drugą sprawą jest gegen die Hausgenossen des Glaubens. Das ist das Ende des Tą rzeczą, która kończy ten wiersz, to jest to wobec domowników wiary. Ich habe extra jetzt das Ende vorangestellt. Ja teraz świadomie czy specjalnie ten koniec tutaj mm, dałem y, jako y, drugie miejsce. Weil wir lesen am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Bo czytamy, że najwięcej domownikom wiary. Das sind natürlich die, die drinnen sind. To są oczywiście ci, którzy są wewnątrz. Und das ist klar, dass wir gegen sie Gutes wirken. I jest to jasne, że wobec nich y, dobro czynimy. Wir fühlen uns mit ihnen verbunden als Familie Gottes. Czujemy się złączeni z nimi jako z rodziną Bożą. I szukamy tego, co dobre jest e, u naszych, znaczy szukamy tego, aby dobrze czynić naszym współwierzącym. Ale tą trzecią sprawą w tym wierszu jest wobec wszystkich. Da macht die keinen Unterschied. I tu pismo nie czyni różnicy. Also auch ein Auge, ein Herz dafür haben, wo können wir etwas Gutes tun an Menschen dieser Welt. To znaczy musimy <clears throat> zauważać i również mieć serce do tego, abyśmy zauważyli, gdzie możemy coś dobrego dokonać w tym świecie. Wir können nicht alle irgendwelche äh, öffentlichen Aufgaben übernehmen. Nie możemy wszyscy je, yy, podejmować czy podjąć się jakiejś publicznej yy, sprawy czy służby. Aber vielleicht kennen wir in der Nachbarschaft jemanden, der Hilfe braucht. Ale może znamy w sąsiedztwie kogoś, e, kto potrzebuje pomocy. Und der Herr sagt, wenn wir eine Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegen alle. I Pan mówi, e, póki mamy czas albo póki mamy okazję, jest e, niemieckim, to czyń mi dobrze wobec wszystkich. Und das ist oft auch der Weg für das Evangelium. I to często jest także drogą dla Ewangelii. Das bereitet manchmal oder öffnet manchmal das Herz später für ein Wort des Evangeliums. To czasami czy nieraz też otwiera serce później na słowo Ewangelii. Wenn die Menschen an den Gläubigen sehen, gdy ludzie widzą na wierzących, dass sie nicht nur über das Gute reden, że nie tylko mówią o tym co dobre, sondern auch das Gute tun. Lecz że to także czynią. Wir verstehen durchaus, dass es kein gemeinsames Werk mit Ungläubigen geben kann. E, my dobrze rozumiemy, że nie może być żadnego wspólnego dzieła z niewierzącymi. Wenn wir noch einmal uns daran erinnern, raz przypomnijmy sobie, der Ungläubige unterstellt sich nicht Gottes Willen, bo niewierzący nie podporządkowuje się pod wolę Bożą. Er hat seinem Wort nicht gehorcht. On nie był posłuszny Jemu Słowu. Das bedeutet, bekehre dich. Bo to oznacza nawróć się. Und insofern tut er immer seinen eigenen Willen. I zatem on zawsze wykonuje swoją własną wolę. Auch wenn es in den Augen der Welt etwas Gutes ist, was er tut. Nawet jeśli w oczach świata jest to coś dobrego, co czyni. Aber seine Gedankenrichtung ist einfach anders als die eines Gläubigen. Ale jego mm, Kierunek spojrzenia jest po prostu inny jak ten wierzącego. Deswegen mussten wir auch das, den Vers hier genau lesen. Dlatego też ten wiersz tu należycie, czy dobrze musimy, e, czy dokładnie musimy go czytać. Das heißt nicht dass Gute wirken mit allen. To nie jest napisane mamy dobrze czynić z wszystkimi. Sondern gegenüber allen ale wszystkim czy wobec wszystkich. Da, wo wir also sehen, dass jemand Not hat und Hilfe braucht. Tam więc, gdzie widzimy, że ktoś jest w biedzie czy potrzebuje pomocy. Und wir eine Gelegenheit haben eine Möglichkeit haben zu helfen. I że my mamy okazję czy sposobność, aby pomóc. Dann sollten wir das tun. Wtedy powinniśmy to uczynić. Und das Wort geht noch einen Schritt weiter. I słowo idzie jeszcze jeden krok dalej wo es schwierig wird für uns oder schwer. Gdzie jest, e, gdzie to coś staje się trudne dla nas. Ich möchte einen Unterschied zwischen schwierig und schwer machen. Ja chciałbym dokonać różnicy pomiędzy Ich will es, ich trudne will es, i ciężkie. Ich will es e, tak, trudne to pierwsze słowo, a ciężkie drugie słowo. Ja, ja chcę teraz to opisać. Mit nicht schwierig meine ich. Mit nicht schwierig? Ja, mit nicht schwierig. Ze słowem nie trudne mam na myśli. Wir verstehen sofort, was der Herr will. Że za, e, to jest to, że zaraz rozumiemy, co Pan chce. Und es ist nicht schwierig, es wäre nicht schwierig, das zu tun. I nie byłoby to trudne, aby to wykonać. Aber manchmal ist es schwer für uns, das zu tun. Ale czasami jest to ciężkie dla nas, abyśmy to wykonali. Und dazu lesen wir zunächst einmal einen Vers aus 1. Thessalonicher 5. I tu przeczytamy jeden wiersz z 1 Tesaloniczan 5 rozdziału. Vers 15. 1 Tesaloniczan 5, 15. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czy, e, czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Hier ist auch wieder gesagt, alle Zeit im Guten nachstreben gegen alle. Tu także jest powiedziane, że mamy zawsze starać się czynić dobrze wobec wszystkich. Also sowohl zueinander als gegen alle. To znaczy oczywiście sobie nawzajem i wszystkim. Aber dann beginnt der Vers mit einer Sache, nicht Böses mit Bösem zu vergelten. Ale ten wiersz rozpoczyna się tym, byśmy e, złem za złe nie oddawali. Das ist zunächst ganz klar. To z początku jest całkiem jasne. Das hat der Herr auch nicht getan. Pan też tego nie czynił. Für meine Liebe feindeten sie mich an. Bo za miłość mnie nienawidzili. Und doch hat der Herr nicht mit Bösem geantwortet. A jednak Pan nie odpowiedział złem. Und das erwartet er auch von uns, den Gläubigen. I on tego też oczekuje od nas wierzących. Aber wenn wir das in den Zusammenhang gestellt sehen mit mit gutes tun, ale jeśli to mm, teraz y, widzimy w tym kontekście, że jest mowa o tym, by coś czynić dobrego, dann ist es nicht schwierig das zu verstehen. To wtedy nie jest to e, trudne, by to zrozumieć. Aber es ist manchmal schwer das auch zu tun. Ale jest to ciężkie nieraz, aby to wykonać. Können wir jemand Gutes tun, der uns Böses angetan hat. Czy potrafimy e, uczynić komuś, co nam coś złego wyrządził, czy potrafimy mu coś dobrego uczynić? Noch einmal. jeszcze raz. Nicht Böses mit Bösem vergelten. Nie e, oddawać złem za zło. Das ist grundsätzlich so. Bo to jest za, za, za, już z zasady tak. Das lesen wir auch an anderen Stellen. Że tego nie mamy czynić, to też czytamy na innych miejscach. Zum Beispiel Römer 12. Na przykład Rzymian 12. Ich glaube im ersten Petrusbrief auch noch einmal. Ja myślę, że też w pierwszym liście Piotra jeszcze raz. Aber dann möchte der Herr auch, dass wir doch ein Herz haben für die Ungläubigen. Ale Pan jednak chce, abyśmy równocześnie mieli serce dla niewierzących. Auch wenn sie uns einmal etwas Böses angetan haben. Nawet jeśli pewnego razu wyrządzili nam coś złego. Und das meine ich mit schwierig und schwer. I to mam na myśli e, z tymi dwoma słowami trudne, a ciężkie. Aber ich habe ausdrücklich auf diese Stellen jetzt hingewiesen. teraz e, wyraźnie zwróciłem uwagę na te miejsca. Weil ich glaube, dass unser Verhalten in der Welt auch von innen heraus gesteuert oder, oder belebt werden muss. Dlatego, że myślę, że nasze zachowanie na zewnątrz wobec świata także musi być e, pobudzane i kierowane y, od, od wewnątrz. Wir haben gestern schon gesagt, Wczoraj już powiedzieliśmy, dass wir etwas in einer gesetzlichen Weise tun können, że możemy coś y, uczynić w sposób zakonny. Oder wir tun es aus dem Herzen heraus. Albo czynimy to z serca. Und das zweite ist immer der bessere Weg. I to drugie jest zawsze tą lepszą drogą. Dass uns die Liebe des Herrn Jesus drängt, etwas zu tun oder zu lassen. Że miłość Pana Jezusa jakby pcha, pcha nas do tego, byśmy coś czynili albo to zostawili. Und gerade wenn wir an die Welt denken, I właśnie gdy myślimy o świecie, dann müssen wir auch im Auge behalten, to wtedy musimy także zwrócić uwagę na to, dass die Welt ganz unterschiedlich an uns herantritt że świat w różny sposób do nas podchodzi, czy się nam przybliża. Es gibt eine Erscheinungsform, die wir sofort erkennen. Jest e, taki sposób jego podejścia, który natychmiast rozpoznamy. Wenn sie direkt böse auftritt. Jeśli on bezpośrednio czy bezpośrednio się źle wobec nas zachowuje. Wenn Unmoral sofort zu erkennen ist. Jeśli niemoralność natychmiast jest do rozpoznania. Brauchen nur an die Reklame zu denken, an Bilder, die wir sehen. Musimy tylko, wystarczy jak pomyślimy o reklamach, o obrazkach, które widzimy. Dann erkennen wir das hässliche Gesicht der Welt. To natychmiast rozpoznajemy tą brzydką twarz świata. Und sind eigentlich traurig, wie viel Satan erreicht hat, um die Menschen zu verführen zum Bösen. I właściwie jesteśmy smutni z tego, ile szatan osiągnął, aby ludzi zwieść do złego. Aber die Welt kommt auch schon einmal in einem schönen Ausdruck an uns heran ale świat nieraz też i z takim miłym czy pięknym wyrazem się zbliża do nas. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt richtig. Mam nadzieję, że teraz właściwie mnie rozumiecie. Ich will überhaupt nichts gegen Musik sagen. Ja nie, nic nie chcę mówić coś przeciwko muzyce. Aber wenn zum Beispiel ein Konzert veranstaltet wird, ale jeśli na przykład jest um, wykonywany jakiś koncert, dann wird das auch organisiert von Menschen, die den Herrn nicht kennen. To wtedy też jest to organizowane przez ludzi, którzy nie znają Pana. Die Sache selbst ist gar nicht schlecht. Ta sprawa sama w sobie nie jest zła. Aber alle, die daran teilnehmen, ale wszyscy, którzy w tym uczestniczą, stehen auf der anderen Seite der Grenze. Stoją po drugiej stronie tej granicy. Sie haben eine völlig andere Ausrichtung für ihr Leben. Oni mają zupełnie inną orientację dla swojego życia. Auch das ist Welt. I także to jest światem die Welt, die unseren Herrn gekreuzigt hat. Ten świat, który ukrzyżował naszego Pana. Manchmal kommt die Welt auch, ich nenne das mal mit einem Lächeln an uns heran. E, ja to się tak wrażę, że czasami e, świat przybliża się do nas także z uśmiechem. Vielleicht, das kommt mir gerade in den Sinn, lesen wir mal eine Stelle aus dem Alten Testament. I tu przychodzi mi jedno miejsce ze Starego Testamentu na myśl. Z proroka Izajasza. Kapitel 35. Izajasza 35. E, Nein, no, Entschuldigung, 38. E, przepraszam, 38. Wieder falsch, 39. Nie, znów źle, 39. So. Ähm, vielleicht die ersten 4 Verse. Oder ja, bis, bis Vers 6 einschließlich sollte man mhm, diesen, dann hat man den mhm, Zusammenhang. Mhm, ja. E, Izajasza 39 od wiersza pierwszego. W owym czasie wysłał e, Merodach Baladan, syn Baladana, król babiloński, list i dary do Hiskiasza. Słyszał bowiem, że był chory, ale wyzdrowiał. I uradował się z tego Hiskiasz i pokazał im swój skarbiec, srebro i złoto i wolności i, przed, i przednie olejki i cały swój arsenał i wszystko, co się znajdowało w jego skarbcach. Nie było rzeczy w jego pałacu i w całym jego państwie, której by im nie pokazał. Wtedy przyszedł prorok Izajasz do króla Hiskiasza i rzekł do niego, cóż powiedzieli ci mężowie i skąd przybyli do ciebie? Hiskiasz odpowiedział, z dalekiej ziemi przybyli do mnie, z Babilonii i rzekł, co widzieli w twoim domu? Hiskasz odpowiedział, widzieli wszystko, co jest w moim domu. Nie było rzeczy w moich skarbcach, której bym im nie pokazał. Wtedy rzekł Izajasz do Hiskiasza, słuchaj słowa Pana zastępów. Oto idą dni, w których wszystko, co jest w Twoim domu i co nagromadzili Twoi ojcowie aż po dziś dzień, zostanie zabrane do Babilonii i nie pozostanie nic, mówi Pan. Das ist für mich ein Bild, wie die Welt mit dem Lächeln kommt. E, to jest dla mnie obraz tego, jak świat przybliża się do nas z uśmiechem. Der Zusammenhang ist klar, Hiskia war krank. Hiska, um, kontekst jest jasny, Hiskarz był chory. Der König hatte das gehört aus Babel und hatte Gesandte mit einem Geschenk gebracht, um ihn zu beglückwünschen, dass er gesund geworden ist. I król z Babilonii o tym się dowiedział i wysłał posłańców z podarunkiem, aby jemu pogratulowali, czy mu dobrze życzyli. Wir würden sagen, eine gute Geste. Powiedzielibyśmy, to przecież był, było dobre postępowanie. Dobrzy goście. Nie. Geste, to nie jest geste. To było e, dobre postępowanie. Aber Jesaja hat etwas anderes zu Hiskia gesagt. Izajasz coś innego jednak powiedział do, do Hiskiasza. Der Prophet wusste, aus welchem Haus diese Boten kamen. E, bo właśnie prorok wiedział dokładnie, z jakiego domu przy, przybyli ci posłańcy. Wenn wir das jetzt in das Neue Testament übertragen, jeśli teraz e, przyniesiemy to na Nowy Testament, auch diese Boten kamen aus der Welt. Także ci posłańcy przyszli ze świata und machten Hiskia ein Kompliment. I y, dali Hiskiaszowi komplement. Und er freute sich darüber. I on cieszył się z tego. Die Welt ist mit einem Lächeln gekommen. Więc świat przybliży się do niego z uśmiechem. Und ich glaube, dass die Verführung dann am größten ist. Ja myślę, że zwodzenie jest wtedy największe, albo ta pokusa jest największa. Wenn wir das hässliche Gesicht der Sünde sehen, bo gdy widzimy tą brzydką twarz grzechu, dann ist uns sofort klar, dass das nicht ist für uns. To zaraz jest dla nas jasne, że to jest nic dla nas. Aber wenn wir das Lächeln dieser Welt sehen, ale gdy widzimy uśmiech tego świata, dann fällt es uns schwer, das Böse zu erkennen. To wtedy jest dla nas trudne, aby rozpoznać to zło. Da ist zum Beispiel eine politische Partei, ich mache jetzt einfach mal eine, konstruiere mal etwas. Ja teraz sobie zmyślam jakiś przypadek, jest na przykład jakaś e, partia polityczna, która mówi na przykład, ty z tymi twoimi dobrymi zasadami życiowymi, ty byś był e, właściwą osobą dla nas, dla, dla naszej partii. Guck mal, wie in der, in der Regierung alles nach unten geht. Popatrz, jak e, w rządzie wszystko się psuje, Die Gesetze aufgeweicht werden. jak e, przepisy są coraz e, bardziej naginane, rozluźniane. So Leute wie dich können wir gut gebrauchen. I takich ludzi jak Ciebie, to może oni nam się dobrze przydadzą. Dann fühlt das Herz sich geschmeichelt. I wtedy serce czuje się jakby pochlebione. Und der Feind versucht auf diese Weise die Welt in unser Herz zu bringen. I nieprzyjaciel stara się, aby w ten sposób y, nas zaprowadzić w świat. Ich hoffe, dass ihr aus diesem Beispiel verstanden habt, was ich meine, wenn ich sage, die Welt lächelt. Mam nadzieję, że z tego przykładu dobrze zrozumieliście, co mam na myśli słowami, że świat się do nas uśmiecha. Wir wollen immer daran denken, was wir eben gesagt haben. Zawsze chcemy pomyśleć o tym, co przed chwilą powiedzieliśmy. Es ist die Welt, die unseren Herrn gekreuzigt hat. Jest tym wszystkim, jest to, to wszystko jest e, tym, tym wszystko jest to e, to wszystko jest tym, co ukrzyżowało naszego Pana. Und jetzt wollen wir einen Abschnitt lesen aus dem ersten Petrusbrief. I teraz chcemy przeczytać e, fragment z pierwszego listu Piotra, der einige Punkte anspricht który zwraca się do kilku e, punktów czy spraw, die direkt unser Verhalten beschreiben. którzy bezpośrednio opisują nasze zachowanie. Habe ich 1. Petrus gesagt, was 1. Mhm. Äh, der erste Petrusbrief ist ja ein Brief, der sehr für unseren Wandel hier auf dieser Erde geschrieben ist. Pierwszy list Piotra jest listem, który jest bardzo mm, skierowany e, do naszego zachowania na tej ziemi. Und dann finden wir eben viele Punkte, die direkt etwas sagen zu unserem Verhalten hier in der Welt. I znajdziemy wiele spraw, które bezpośrednio przemawiają do naszego zachowania w tym, na tym świecie. Und wir lesen jetzt einmal die Verse Kapitel 2, Vers 11 und 12. E, przeczytamy e, wiersze z drugiego rozdziału, e, wiersze 11 i 12. 11 und 12. 1 Piotra 2, 11 i 12. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i, wych i wychodźcy e, wstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Wir Mamy tutaj więc e, bezpośrednie napomnienie skierowane do nas. Aber es wird etwas vorausgeschickt. Ale jest tutaj coś przedtem powiedziane. Nämlich die Feststellung, dass wir Fremdlinge sind und kein Bürgerrecht hier auf der Erde haben. Mianowicie to, że jesteśmy tutaj ob, e, obcy, obcymi i że jesteśmy tutaj bez obywatelstwa. Und das ist wieder die Grenze, von der wir gesprochen haben. I tu znów jest mowa o tej granicy, o której już mówiliśmy. Wir sind in der Welt, aber wir gehören nicht zu der Welt. Jesteśmy na świecie, ale nie należymy do tego świata. Und das steht jetzt wie eine Überschrift über all den anderen Belehrungen, die Petrus weiterschreibt. I to jest e, jakby napisane jako tytuł nad tymi wszystkimi innymi połączeniami, pouczeniami, które Piotr później tutaj daje. Und wenn wir jetzt Vers 12 noch einmal dazu nehmen, jeśli teraz do tego e, do, dodamy wiersz 12, finden wir wieder, dass unser Wandel ehrbar sein soll. Znów od, od, e, od, e, znajdujemy, że nasze życie powinno być nienaganne. Es kann sein, dass die Welt schlecht von den Christen redet. Mo, by, może tak być, że świat źle się wypowiada co do chrześcijan. Das steht ja hier auch, sie reden als Übeltäter gegen euch. Bo tu też tak jest napisane, którzy, że mówią, jesteśmy, że jesteśmy jako, jako złoczyńcy. Aber unsere Werke sollten gut sein. Ale nasze uczynki powinny być dobre. Dass sie spätestens vor dem großen weißen Thron offenbar werden, dass sie falsch geredet haben. Że tak, aby najpóźniej przed wielkim białym tronem było objawione, że oni źle o nas mówili. Wenn die Welt schlecht von den Gläubigen redet, jeśli świat źle się wyraża o wierzących, Sollte es aber so sein, dass die Gläubigen sich keine Vorwürfe zu machen brauchen. To jednak nasze, nasze życie powinno być takie, abyśmy wierzący nie musieli sobie robić wyrzuty. Wenn das, was die Welt sagt, richtig wäre, jeśli to, co świat mówi, byłoby to e, właściwe, würden wir den Namen des Herrn verunehren. bo wtedy znieważylibyśmy e, imię Pana. Und die erste Ermahnung steht in Vers 11. A pierwsze napomnienie jest napisane w wierszu 11. dass wir uns von den fleischlichen Begierden enthalten sollen. Że mamy wstrzymywać się od cielesnych porządliwości. Und das ist nicht nur das, was als offen böses immer sichtbar ist. I to nie jest tylko to, co jest widoczne zawsze jako um, jawne zło. Das gehört, dazu gehört alles, was nicht von dem Herrn ist oder nicht unter seinen Willen gestellt Do tego należy wszystko, co nie jest od Pana i co nie zostało podporządkowane pod Jego wolę. Im ersten Johannesbrief lesen wir etwas über die Sünde. W pierwszym liście Jana czytamy coś o grzechu. Und da steht, die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. I tam napisane, że grzech y, to jest bezbożność. Ein Mensch, der keine Autorität über sich anerkennt. E, człowiek, który nie akceptuje żadnego autorytetu nad sobą. Und erst recht nicht die Autorität Gottes. A już wcale nie autorytetu Bożego. Lebt grundsätzlich in der Sünde. On z zasady żyje w grzechu. Auch wenn das vor den Augen der Welt nicht als solche erkennbar ist. Nawet jeśli to w oczach tego świata nie jest e, do rozpoznania jako, e, jako takie coś. Dann wollen wir uns die nächste Ermahnung ansehen, Vers 13. I teraz chcemy sobie w wierszu 13 przyjrzeć się dalszemu napomnieniu. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi <clears throat> ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy. Mhm. Nur erst mal Vers 13, ja. Wir können nicht alles lesen, weil es zu weit Das ist eine Ermahnung, uns den Gewalten, die Gott in der Welt gegeben hat, unterzuordnen. Jest to napomnienie, abyśmy się poddali wszelkim rządom, które Bóg ustanowił w tym świecie. Das ist auch eine Ermahnung, wo wir keine Fragen zu stellen haben. I to również jest e, napomnienie, przy któremu nie, nie mamy żadnych pytań do zadania. Gerade weil wir manches nicht verstehen in der Welt. E, właśnie dlatego, że nie jednej sprawy w tym świecie nie rozumiemy. Wir lesen, dass alle Obrigkeit von Gott eingesetzt ist. Czytamy, że wszelki e, rząd jest e, ustalony czy dany przez Boga. Und müssen doch erkennen, dass es gottlose Obrigkeiten sind. A jednak musimy rozpoznać, że istnieją bezbożne rządy. Das können wir nicht verstehen. I tego nie możemy, nie potrafimy zrozumieć. Und doch sagt Gottes Wort, ordnet euch unter, unterwerft euch. A jednak Słowo Boże mówi, e, poddajcie się, czy podporządkowujcie się. Und die Grenze, die es da gibt, ist wieder dieselbe, die wir eben bei den Kindern hatten. I granicą jest, e, granica jest taka sama, jaką przed chwilą mieliśmy w przypadku dzieci. Petrus hat das gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Piotr sam to powiedział, że e, Bogu należy bardziej być posłusznym niż ludziom. Aber bis zu dieser Grenze heißt es einfach, unterwerft euch und tut das, was sie euch sagen ale aż do tej granicy e, do nas, nas dotyczy to, że mamy się poddać i czynić to, co oni mówią. Und da wird wieder angefügt, Vers 15, wir wollen das nicht lesen, aber kurz ansprechen. I znów jest tutaj dodany w wierszu 15, nie chcemy tego czytać, ale tylko krótko wspomnieć. Wenn wir Gutes tun, werden wir die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringen. Bo jeżeli będziemy czynili dobrze, to zamkniemy usta e, niewiedzę ludzi e, głupich czy niewierzących. Dann möchte ich aber noch auf Vers 16 hinweisen. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na wiersz 16. Weil er auch wichtig ist für alle weiteren Belehrungen. Dlatego, że jest ważny na wszystkie i dalsze pouczenia. Wir sind freie. Jesteśmy wolni. Weil wir dem Herrn gehören. Bo należymy do Pana. Wir sind frei zu tun, was Gott will. Jesteśmy wolni, aby czynili, abyśmy czynili to, co Bóg chce. Wir sind frei zu lassen, was von unten ist. Jesteśmy wolni, abyśmy e, potrafili nie, nie dokonywać tego, co jest e, z dołu. Aber wir sind nicht frei zu tun und zu lassen, was wir wollen. Ale nie jesteśmy wolni, byśmy czynili to, co my chcemy. Ihr versteht den Unterschied? Myślę, że rozumiecie różnicę. Es gibt einmal eine Stelle, da steht, dass man die Gnade in Ausschweifung verkehren kann. E, jest takie miejsce, które mówi o tym, że łaskę można zamienić na rozpustę. Das wäre eine falsch, ein falscher Gebrauch von Freiheit. I to byłoby niewłaściwym czy złym, błędnym um, użyciem tej e, wolności. Jetzt finden wir in Vers 18 noch einmal einen Punkt, wo es um Unterordnung geht. I w wierszu 18 jeszcze raz znajdujemy e, pewną sprawę, która mówi o mm, poddaniu się czy podporządkowaniu. Natürlich ist der äußere Zusammenhang anders, als wir ihn heute kennen. Oczywiście, że kontekst dzisiaj jest inny, e, jak my go dzisiaj znamy. Die Hausknechte damals waren Sklaven. Bo ci e, domownicy, czy... E, Hausknechte in Vers 18. Hausknechte. Mm. E, dosłownie jest, ci domownicy powinni być słudzy do, e, domowi i ci słudzy do, domowi rzeczywiście oni byli niewolnikami. Die also überhaupt keine Rechte hatten. Więc nie mieli żadnych praw. Sie wurden behandelt wie eine Sache. Oni byli traktowani jako rzecz. Die man kaufen und verkaufen konnte. Którą można było kupić i sprzedać. Aber ihnen wird gesagt, sie sollen sich ihren Herren unterordnen. Ale do nich jest powiedziane, że mieli się poddać swoim panom. Es ist also wieder dieser Gedanke, dass eine Autorität da ist, znów jest więc ta myśl, że istnieje autorytet, die Gott anerkennt, którego Bóg uznaje, obwohl ich glaube, dass er Sklaverei nicht gut findet, aczkolwiek um, wierzę, że Bóg nie, nie uznawał, czy nie uważał niewolnictwo za, za rzecz dobrą. Gott oft Verhältnisse auf der Erde nicht, Ale Bóg często nie zmienia stosunków na ziemi takich, które ludzie wprowadzili. Er kennt sie in einem gewissen Sinne an. On w pewnym sensie jakby je akceptował. Und dann sagt er, ordnet euch diesen Autoritäten unter. I wtedy Bóg daje, pod, e, mówi, poddajcie się tym autorytetom. Das können wir in einem gewissen Sinne auf unser Arbeitsleben übertragen. I w pewnym sensie możemy zastosować to na nasze życie w pracy. Ich sage in einem gewissen Sinne, ja mówię w pewnym sensie, weil wir keine Leibeigenen sind. Dlatego, e, bo nie jesteśmy e, własnością tych ludzi. Aber Wir haben auch Autoritäten da. Ale też posiadamy autorytety dla nas. Und es gefällt dem Herrn, wenn wir uns unterordnen. I a Panu się to podoba, jeśli my się poddajemy. Dann möchte ich noch etwas zu Vers 20 und 21 sagen oder ja, vielleicht lesen wir bis, äh, selbst, äh, bis Vers 23. I teraz przeczytamy wiersze 20 do 23. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy, ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali y, w jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Da spricht der Apostel Petrus eine Sache an, die manchmal schwer ist für unser Herz. Tutaj apostoł Paweł, e, Piotr odnosi się do sprawy, która czasami jest trudna dla naszego serca das ist die Sache Unrecht hinzunehmen. To jest to, abyśmy zaakceptowali czy znosili coś niesłusznego wobec nas. Obwohl man im Recht ist. E, pomimo, że jesteśmy, e, że mamy rację. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wo die Grenze ist. Ja muszę powiedzieć, że nie wiem konkretnie, gdzie jest granica. Es mag auch hier eine Grenze geben. Być może i tutaj jest granica. Die Gott aber nicht in seinem Wort ganz deutlich aufzeigt. Którą Bóg jednak w swoim słowie być może nie tak wyraźnie ją przedstawia. Vielleicht gibt uns der Herr die Gnade, für uns persönlich sie zu erkennen. Być może Pan podaruje nam e, tą łaskę, byśmy osobiście sami dla siebie tą granicę poznali. In jeder Situation wieder neu natürlich. Oczywiście w każdej sytuacji na, wciąż na nowo. Aber die Grundhaltung eines Gläubigen ist, ale zasadniczym usposobieniem czy nastawieniem wierzą, wierzącego jest, dass er das dem Herrn übergibt, że oddaje to Panu und ihm vertraut, dass er das Rechte macht. i że ufa Jemu, e, że e, On właściwie się e, zachowa, czy właściwie tą sprawę poprowadzi. Das hat der Herr auch gemacht. I Pan też tak uczynił. Wenn wir verachtet werden, weil wir gläubig sind, jeśli jesteśmy lekceważeni czy znieważeni e, dlatego, że jesteśmy wierzący, dann ist es keine Frage, dass wir da nicht irgendwie ein Recht haben oder ein Recht herbeiholen wollen, um uns zu rechtfertigen. to wtedy jest to jasne, że nie, nie mamy jakiegokolwiek prawa i nie mamy jakiegoś prawa tutaj sobie e, rościć. Das nehmen wir hin um des Herrn willen. To po prostu znosimy dla Pana. Und dann übergeben wir das Gott. A wtedy poruczamy to Bogu, der recht richtet. który sprawiedliwie czy należycie sądzi. Wir drohen dann nicht, wir schimpfen dann nicht. My też y, nie y, grozimy i też y, nie bluźnimy czy przeklinamy. Sondern die Schmach um des Herrn willen nehmen wir auf uns. Ale tą hańbę dla Pana wtedy ją bierzemy na siebie. Ich weiß, dass man leicht darüber reden kann. Wiem, że prosto się o tym mówi. Aber dass es vielleicht manchmal ganz schwer ist, jeden Tag vielleicht wegen seiner Kleidung äh, gehänselt zu werden oder ausgelacht zu werden. Ale rzecz, że czasami to może być bardzo trudne, że y, gdy ktoś codziennie z powodu swojego ubioru jest wyśmiany czy w ten sposób traktowany. Aber ich meine, wir können das auch Tag für Tag dem Herrn sagen. Ale myślę, że też codziennie możemy to Panu poruczać. Und ich bin sicher, dass er uns auch hilft dabei. Jestem pewny, że on e, w tym czy z tym nam także pomoże. Es ist wohlgefällig bei Gott für Gutes tun zu leiden. Bo jest to miłe Bogu czy łaską u Boga, by cierpieć za dobre uczynki czy za dobro. Was immer das auch bedeuten mag in unserem Leben. Cokolwiek też to może oznaczać w naszym życiu. Dann möchte ich noch etwas sagen zu Vers Kapitel 3, Vers 15 und 16. I chciałem jeszcze coś powiedzieć do trzeciego rozdziału, wiersza 15 i 16. Und zwar von dem Vers an seit jeder Zeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert. Hier in der Mitte von Vers 15 okay. seid jederzeit mhm. bereit. E, w połowie wiersza 15. Zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spo, e, spotwarzali. Wir haben anfangs etwas gesagt von der gelegenen Zeit, die wir ausnutzen wollen oder sollen. E, na początku mówiliśmy coś o tym e, właściwym czasie, którego mieliśmy wykorzystać właściwie. Und gesagt, dass es auch Gelegenheiten, äh, Zeiten gibt, die ungelegen sind, etwas zu sagen. I powiedzieliśmy także, że istnieją sytuacje czy czasy, które są niewłaściwe, aby coś powiedzieć. Aber wenn das Gegenteil da ist, ale jeśli jest to przeciwieństwo tego, wenn wir von der Welt angesprochen werden, to znaczy, jeśli świat się do nas zwraca z pytaniem, warum tust du dies und warum lässt du das? Dlaczego czynisz to, a tego nie czynisz? dann sollen wir jederzeit bereit sein, darauf eine Antwort zu geben. To wtedy e, w każdym czasie mamy być e, gotowi na to, aby coś odpowiedzieć. Das kann also sein, dass wir irgendetwas nicht mitmachen wollen. To też może e, stać się wtedy, jeśli w jakiejś sprawie nie chcemy uczestniczyć. Und dann fragt die Welt uns, warum gehst du nicht mit? I wtedy świat się nas pyta, dlaczego ty nie towarzyszysz nam w tym? Da ist auch nichts dabei. Przecież nic tu w, tego nie ma, w tym nie ma. Und da müssen wir eine Antwort finden. Wtedy musimy znaleźć odpowiedź. Die muss natürlich aus unserem Herzen kommen. Ona oczywiście musi pochodzić z naszego serca. Die muss aus der Nähe zu dem Herrn Jesus kommen. I ona musi pochodzić z bliskości naszego Pana. Vielleicht müssen wir ein kurzes Stoßgebet zum Himmel senden. Być może musimy zesłać e, do góry e, taką chwilową, szybką modlitwę. Herr Jesus, gib mir jetzt die richtige Antwort. Wołając, Panie, daj mi teraz właściwą odpowiedź. Das soll jetzt nicht klingen, als wäre ich ein Heiliger in den irgendwie wie ein heiliger Mensch. Bo to teraz w tych oczach tych ludzi nie ma brzmieć tak, jak ja bym był jakąś świętą osobą. Als wollte ich sagen, ich bin besser als du. Tak, że jakbym ja chciał powiedzieć, że jestem lepszy niż ty. Aber das, was ich sage, soll deutlich machen, dass ich um deinetwillen vieles nicht machen kann. Ale to, co mam powiedzieć, e, ma wyrazić to, że w wielu sprawach nie mogę uczestniczyć. Was in den Augen der Welt überhaupt nicht verwerflich ist. w sprawach, które dla świata wcale nie są jakieś złe. Wir kommen gleich noch auf einen Vers, der das deutlich macht. I zaraz jeszcze e, wejdziemy na temat jednego e, wiersza, który to dokładnie przedstawia. Mir geht es nur darum, dass wir, wenn die Welt uns anspricht, Chodzi mi tylko o to, że jeżeli świat się do nas zwraca, auf unser Verhalten, e, odnośnie naszego zachowania, dass wir dann auch eine Antwort haben. byśmy wtedy też mieli byli w stanie odpowiedzieć. Wenn man jünger ist, vielleicht gerade erst in der Schule, jeśli jesteśmy młodsi, być może dopiero zaczęliśmy chodzić do szkoły, dann kann man sagen, meine Eltern wollen das und ich, muss, und ich mache das, weil die das wollen. To wtedy można powiedzieć jeszcze, że to są moi rodzice, którzy tak to chcą dlatego ja to tak czynię. Dann ist das auch in Ordnung. I wtedy to też jest jeszcze właściwe aber wenn man einmal älter ist, ich sag mal 14, 15 und älter. Ale gdy stajemy się starsi, na przykład mając już 14, 15 i, i więcej. Und man hat sich bekehrt. I już jesteśmy, e, i nawróciliśmy się już. Dann kann man sich nicht mehr hinter den Eltern verstecken. To już nie można e, się e, kryć za rodzicami. Das ist zu einfach. Bo to jest zbyt proste. Dann erwartet der Herr von mir. Wtedy Pan oczekuje ode mnie. Dass ich weiß, was ich tue że ja wiem, co czynię. Vielleicht sind meine Worte völlig ungeschickt, das kann sein. Być może moje słowa są zupełnie jakieś niezdolne, czy nie naj, najlepsze, aby e, to, e, jak ja się wyrażę. To tak może się stać. Vielleicht habe ich auch am Anfang keine Antwort, das kann auch sein. Być może też z początku nawet nie mam odpowiedzi, tak też może się stać. Aber mir geht es darum zu sagen. Ale chodzi mi o to, byś, e, że chcę powiedzieć dass wir aus eigener Überzeugung unser Leben leben vor der Welt. Że my prowadzimy z własnego przekonania nasze życie przed światem. Dass wir in ein Alter hineinkommen, wo, że, nicht mehr andere für uns verantwortlich sind. I że wchodzimy w taki wiek, w którym już nie inni są odpowiedzialni za sondern nas. wo wir selbst für unser Verhalten verantwortlich sind. Lecz gdy już sami jesteśmy odpowiedzialni za nasze zachowanie. Und dann auch wissen, warum wir das tun. I wtedy też, e, abyśmy wiedzieli, dlaczego to czy owo czynimy. Und ich glaube, dass der Herr uns dann auch eine Antwort in das Herz gibt. Ja wierzę, że wtedy Pan również i podaruje nam odpowiedź e, do serca. Und das Wort sagt ja hier auch in Vers 16 mit Sanftmut und Furcht. I słowo tutaj też e, w 16 wierszu mówi e, z łagodnością i szacunkiem albo z bojaźnią. Wir tun das in aller Unterwürfigkeit und sagen nicht, ich bin besser als du, deswegen tue ich das nicht. Czynimy to z wszelką uległością, nie mówiąc, że jestem lepszy od ciebie, dlatego tak nie czynię. Sondern wir machen deutlich, dass wir das aus Gehorsam gegen Gottes Wort nicht tun. Ale jasno przedstawiamy, że dlatego tego nie czynimy, bo chcemy być posłuszni Słowu Bożemu. Und bei Furcht, denke ich, gibt es eine, einen kleinen Hinweis darauf, Jeśli chodzi o to słowo szacunek, czy w niemieckim bojaźń, to da, daruje to pewną wskazu, wskazówkę na to, doch in Sünde fallen könnten. że być, e, może moglibyśmy też wpaść w grzech. Deswegen fürchten wir uns, etwas zu sagen, was gar nicht in unserem Herzen ist. I dlatego boimy się też e, Fürchten wir uns etwas zu sagen, was nicht wirklich in unserem Herzen ist. Dlatego też boimy się, aby coś wypowiedzieć, co, e, co nie byłoby rzeczywiście w naszych sercach. Aber wir kommen immer wieder zu demselben Punkt zurück. Ale wciąż e, e, powracamy do, tego, do tej samej sprawy, den wir ganz am Anfang gesagt haben, którą na samym początku poruszyliśmy. Unser, unser Verhalten in der Welt nasze zachowanie na tym świecie wird bestimmt durch unsere Nähe zu dem Herrn Jesus jest cechowane przez naszą bliskość do Pana Jezusa. Und dann möchte ich noch einen kleinen Abschnitt lesen. I tu jeszcze chciałbym przeczytać taki mały fragment. Kapitel 4, Vers 1 bis 6. Z czwartego rozdziału, wersety 1 do 6. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, Uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpójście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezcennemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. Es kommt mir sehr auf den Ausdruck an, um dem Fleisch noch übrige Zeit, Vers 2, um dem Fleisch noch übrige Zeit. Chodzi mi szczególnie o ten wyraz w drugim wierszu, ten e, pozostały czas doczesnego życia. Das meint ja einfach die Zeit, in der wir noch leben auf der Erde. To po prostu ma na myśli ten czas, w którym jeszcze żyjemy na ziemi. Und in dieser Zeit I w tym czasie sagt uns der Heilige Geist, Duch Święty mówi nam, leben wir nicht mehr nach den Begierden der Menschen. Nie żyjemy już według pożądliwości ludzkich czy ludzi. Und wenn wir in Vers 3 etwas von der vergangenen Zeit lesen, e, jeśli w wierszu trzecim czytamy coś, e, czytamy coś o przeszłym czasie, dann ist das die Zeit vor unserer Bekehrung. to jest to czas przed naszym nawróceniem. Die ist natürlich für jeden einzelnen völlig unterschiedlich. On oczywiście, że, on oczywiście jest dla każdego e, pojedynczego zupełnie różny. Der eine hat sich ganz früh bekehrt. Jeden może nawrócił się bardzo e, wcześnie. weil die Eltern ihn immer wieder auf diese Notwendigkeit hingewiesen haben. Dlatego, że rodzice wciąż e, zwracali mu na, to, na tą konieczność uwagę. Ein anderer ist aufgewachsen in einer Umgebung, die Gott gar nicht kannte. A drugi może e, wychował się w otoczeniu, który zupełnie Boga nie znał. Und der Herr hat ihn zu einer späteren Zeit gefunden, als er schon erwachsen war. I Pan znalazł go w późniejszym czasie, gdy on już był mhm. dorosłym. Und doch gibt es für jeden einen davor und danach. A jednak dla każdego istnieje przed i po. Der, der sich als erwachsener Mensch bekehrt hat, ten, który jako dorosły się nawrócił, kennt natürlich mehr die Zeit, die vergangen ist. On oczywiście więcej zna z tego czasu, który jest przeszły. Weil sie länger ist und weil er sie bewusster erlebt hat. Dlatego, że jest on dłuższy i że świadomie go przeżył. Und je mehr er den Herrn Jesus kennt, kennenlernt, I im więcej e, poznaje Pana Jezusa, das ist ja auch etwas, was wir Schritt für Schritt tun. Bo to też jest e, coś, co czynimy krok po kroku umso mehr lernt er auch diese vergangene Zeit zu beurteilen. Tym bardziej też e, on uczy się tego, aby właściwie ocenić ten przeszły czas. Und vieles, was er im Anfang gar nicht als böse erkannt hat, I wiele spraw, które z początku wcale nie rozpoznał jako złe, wird ihm vielleicht erst nach einer längeren Zeit deutlich. dopiero może po jakimś dłuższym czasie jest to dla niego jasne. Und wir haben hier den Gegensatz zwischen Gottes Willen i mamy tutaj także przeciwieństwo e, co do woli Bożej i e, woli pogan. pogan. Wir sagen einfach dem Willen der Welt. My po prostu mówimy e, pomiędzy wolą świata. Und das ist wieder die Welt, die unseren Herrn gekreuzigt hat. I to znów jest ten świat, który ukrzyżował naszego Pana. Mit beiden Gesichtern. I z tymi dwoma twarzami. Hier wird mehr das hässliche Gesicht gezeigt. Tutaj bardziej jest przedstawiona ta e, brzydka twarz. Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Schwelgereien, Trinkgelagen, Götzendienst. Tutaj jest mowa o rozpuście, porządliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezcennemu bałwochwalstwu. Aber es gibt eben auch das lächelnde Gesicht. Ale istnieje również i ta uśmiechająca się twarz. Und dann sagt die Welt, Wtedy twa- e, świat mówi, das machst du nicht mehr mit. ty już tym nie, w tym nie uczestniczysz? Du hast das Przecież to przedtem czyniłeś. Bist jetzt einmal besser als wir? A czy ty nagle stałeś się lepszym od nas? Und dann kommt wieder die Sache, sind wir zur Verantwortung bereit? I znów teraz przychodzi ta sprawa, czy jesteśmy y, gotowi, aby zdać sprawę? Wissen wir, warum wir das tun? Czy my wiemy, dlaczego, tego, dlaczego to, co, tak coś czynimy? Die Antwort, warum wir nicht mehr das tun, was wir vorher getan haben, ta odpowiedź y, wyrażająca to, że dlaczego coś już nie czynimy, ist im Grunde ganz einfach. Właściwie jest bardzo prosta. Wir kannten vorher Gottes Willen nicht. My przedtem nie znaliśmy woli Bożej. Und haben ihn jetzt kennengelernt. A teraz ją poznaliśmy. Und das macht vieles, was die Welt für schön findet. I to sprawia, że wiele spraw, które świat uważa za piękne, für uns zu einer Sache, die wir nicht mehr machen können to czyni te rzeczy dla nas sprawami, których nie możemy już wykonać. Ich will jetzt hier absichtlich nichts aufzählen. Ja tu teraz świadomie nie chcę żadnej sprawy wyliczać czy, außerdem, wy, czy wymieniać. Außerdem, was die Schrift hier sagt. E, poza tym, co tutaj już Pismo e, przedstawia. Ale jest to wiele więcej niż tylko to, co jest tutaj napisane. Ich denke, der Apostel Petrus beschränkt sich hier auf eine bestimmte ja myślę, że apostoł Piotr tutaj ogranicza się tylko do pewnego rodzaju złego. Aber es erschöpft sich nicht in den Ausdrücken, die wir hier finden. Ale to nie e, jest ograniczone tylko do tych wyrazów, które, czy spraw, które tutaj znajdujemy. Und auch wenn ich jetzt schon, schon zum wiederholten Male gesagt habe, will ich es doch noch einmal sagen. I nawet jeśli ja już kilka razy to powiedziałem, to jednak jeszcze raz chcę to powiedzieć. Für uns ist immer die Frage, welcher Geist steht dahinter. Dla nas zawsze stawia się to pytanie, jaki duch jest za tą sprawą. Ist es der Geist von Menschen, die den Herrn nicht kennen? Czy jest to duch e, ludzi tego świata, którzy nie znają Pana? Und nicht nur ihn nicht kennen, sondern auch ihn nicht anerkennen. I nie tylko, że oni go nie znają, że oni go nie uznają denen also Gott wirklich, die sich nicht für Gott interessieren. Ludzie, którzy się wcale nie interesują Bogiem. Ich will das nicht. Ja tego nie chcę. Ich will mich nicht unter dein Urteil stellen. Ja nie chcę stawić się pod e, twój, twoją, twój osąd, twoje zdanie. Und das ist der Wille der Nationen. I to jest ta wola tych e, pogańska. Er äußert sich so wie hier beschrieben. Ona wyraża się tak jak tu opisane. äußert sich in vielen anderen Dingen. I wyraża się w wielu innych sprawach. Ja. E, hat das hässliche Gesicht und er hat das lächelnde Gesicht. Bo świat ma tą brzydką twarz i tą uśmiechającą twarz. Und ich meine, Entschuldigung. Und ich meine, als eine letzte Ermunterung noch einmal das sagen zu müssen. I ja uważam, że jako ostatnio, ostatnie pocieszenie muszę jeszcze powiedzieć to. Wir können alles das nur in einer rechten Weise tun. Że to wszystko możemy czynić tylko wtedy we właściwy sposób. Wenn wir ganz nah bei dem Herrn sind. Jeśli jesteśmy bardzo blisko Pana wenn wie wir das gestern gelesen haben, der Herr in unseren Herzen durch den Glauben wohnt. Jeśli tak jak czytaliśmy to wczoraj, Pan przez wiarę mieszka w naszych sercach. Und lass mich dazu noch ganz kurz ein Wort zum Schluss sagen. I pozwólcie, że ku temu powiem jeszcze jedno słowo teraz na koniec. Wir sind ja Menschen, die durch das bestimmt sind, was sie was sie sehen und hören und erfassen können mit ihren Sinnen. Jesteśmy ludźmi takimi, którzy E, są cechowani tym wszystkim, co, co widzą, co słyszą, co pojmują swoimi zmysłami. Aber nach der Bekehrung sind wir auch mit Dingen in Berührung gekommen, die man nicht sehen kann. Ale po naszym nawróceniu e, e, przyszliśmy do kontaktu z rzeczami, których nie można widzieć. Der Glaube beschäftigt sich mit solchen Dingen wie Liebe, Hoffnung, auch mit dem Herrn Jesus, den wir nicht mehr sehen. Bo wiara zajmuje się takimi rzeczami jak miłość, nadzieja i także Panem Jezusem, którego nie widzimy. Mit seinem Werk auf Golgatha, das wir nicht miterlebt haben. I zajmuje się tym dziełem Jego na Golgocie, którego też nie przeżyliśmy razem z Nim. Und das alles soll durch den Glauben eine Wirklichkeit in unserem Herzen I to, I to wszystko przez wiarę y, ma być rzeczywistością w naszych sercach. Und das wird es umso mehr. I to stanie się y, tym bardziej je mehr wir mit unseren Gedanken damit beschäftigt sind. I im więcej jesteśmy w naszych myślach zajęci Panem Jezusem. Und das ist eigentlich eine Ermunterung für uns alle. I właściwie jest to zachęceniem dla nas wszystkich dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Byśmy zajmowali się Słowem Bożym. Dass wir gewohnt sind, mit dem Herrn zu reden im Gebet. Byśmy mieli do, ten, ten dobry zwyczaj, by rozmawiać z Panem Jezusem w modlitwie. Und dadurch immer mehr umgestaltet werden in sein Bild. I abyśmy przez to coraz bardziej e, byli e, przemienieni na jego, w Jego obraz. Das auch wirklich tun wollen. I abyśmy to też rzeczywiście chcieli czynić. Und dann haben wir keine Mühe mehr wtedy już nie mamy w tym trudu, zu unterscheiden, wo ist die Welt und wo ist der Herr. aby rozróżnić, gdzie jest Pan, a gdzie jest świat.